Aštuntas skirsnis. Seržantas sukomandavo taikyk, staiga įsikišo karininkas. Luktelkite ir kreipėsi į Anžolrasą. Gal jums užrišti akis? Ne. Tai jūs nukovėte artilerijos seržantą. Taip. Prieš kelias akimirkas buvo pabudęs Granteras. Kaip atsimename, Granteras nuo vakar dienos sėdėjo viršutinės mukliai salėje ant kėdės ir miegojo, pusikniaubęs ant stalo. Pilna to žodžio prasme įsikūnijo seną metaforą – negyvai nusigėrės. Bjaurus absento porterio ir spirito mišinys jį nugramzdino į letargo miegą. Grantero staliukas buvo toks mažas, jog netiko barikadai, todėl iš čia ir liko. Granteras tebesėdėjo tą pačią pozą, krūtinę užgulę stalą, galvą pasidėjęs ant rankų, apsistatęs stiklinėmis, podukais ir buteliais – Jis miegojo kietų nepažadinamų miegu tarsi žiemą loky savo irštvoje arba kraujo prisisiurbusi dėlė. Niekas jo neveikė, nei šaudimas iš šautų, nei svediniai, nei kartečias kulkos įlėkiančios į salę pro langą, nei kurtinanti šturmo gausmas. Tik tai knarkimu jis protarpiais atsakydavo į patrankų šūvį. Atrodė, lyg būtų laukęs, kad kokia nors paklydusi kulka jį išvaduotų nuo būtinumo pabusti. Daug lavonų tysojo aplinkų jį, ir jis pats iš pirmo žvilgsnio nieku nesiskyrė nuo tų žmonių užmigusių amžinų mirties miegu. Triukšmas neprižadina girtuoklio, jį prikelia tyla. Toji keistybė daug kartų yra pastebėta. Greudint ir viskam aplinkui griūvant, granterą tik dar labiau kaustė stingulys, trenksmas jį dar labiau liuliavo. Kai viskas aplinkui ant žalrasą nuščiuvo, tyla sutrikdė sunku grantero miegą. Tai pestikai staiga sustoja smarkiai lekintis vežimas. Miegojusiai tušto jau prabunda. Granteras pašoko, atsistojo pasiraivė, prasitrynė akis, nusižiovavo, apsidairė ir viską suprato. Umus įsipagiriojimas panašus į perplėštą uždangą. Iš karto iš pirmo žvilgsnio jūs pamatote visą, kas už jos lypėjo. Viskas iš karto atbunda atmintyje ir girtuoklis, kuris nieko nežinojo, kas įvyko per pastarąsias 24 valandas, viskas sumeta dar nesuspėjęs deramai nei atmerkti blakstienų. Jo mintys įgauna nepaprastą ryškumą. Girtas nudulys įsisklaido, nelyginant smegenis aptemdęs rūkas ir užleidžia vietą iškiam ir tiksliam tikrovės suvokimui. Kareiviai nukreipė visą dėmesį į Anžolrasą, net nepastebėjo Grantero tūnančio kampe už biliardo ir seržantas jau rengėsi pakartoti komandą taikyk, kai greta netikėtai pasigirdo galingas balsas, kuris užšuko. Te gyvoja Respublika, aš iš jų tarpo. Granteras atsistojo. Kautynės, kurias jis pramigo ir kuriuose nedalyvavo, dabar savo žėrinčią pašvaistę atsispindėjo šviečiančiame atsimainiusio girtoklio žvilgsnyje. Te gyvuoja Respublika, vėl pakartojo jis, tvirtų žingsnių perėjo per salę ir atsistojo šalia Anželraso priešai šautuvų vamzdžius. Pribaikite vienu šuviu abudu, tarė jis. Ir atsigręžęs į Anželrasą švelniai paklausė, tu leisi? Anželrasas šipsodamasis jam paspaudė ranką. Toji šypsena dar pleveno ant jojo lūpų, kai driokstelėjo salvė. Keurai pervertas aštuonių šūvių – Anželrasas tebestovėjos išlėjęs į sieną, tarytum kulkos jį būtų ten smeigte prismeigusios, tik tai galva palinko ant krūtinės. Granteras negyvai nukautas susmuko prie jo kojų. Po kelių minučių jau vyko kareivių susidorojimas su paskutiniais sukilėliais pasislėpusiais namo palėpėje. Šaudėsi pro medines grotuotas palėpės duris. Kova ėjo po pačių stogų. Pro langus buvo metami kūnai tiesiog į gatvę, kai kurie dar gyvi – Du šauliai bandžiusieji pakelti sudaužytą omnibusą buvo dviem karabino šūviais pašauti nuo mansardų. Iš ten buvo išmestas palaidinę vilkys vyras, durtuvų pervertais viduriais. Jisai dar švokštė ant žemės. Kareivis ir sukilėlis įsikibę vienas į kitą drauge čiuožė čerpių stogų žemyn, atkakliai nepaleisdami vienas kito ir abu nukrito pačion, net gniauždami nuo žmaus glėbio. Tokia pat kova vyko Rusija. Šauksmai, šūviai, baisingas tripimas – Paskui stojo tyla. Barikada buvo paimta. Kareiviai pradėjo kratyti aplinkinius namus ir gaudyti bėglius. 24 skyrius. Belaisvis. Marijus iš tikrųjų buvo belaisvis. Žano Valžano belaisvis. Ranka, kuri krintantį Marijų sučiupo iš užpakalio ir kurios jėgą įsalpdamas pajuto, buvo Žano Valžano ranka – Žanas Valžanas tiesiogiai nedalyvavo kautynėse, bet nevengė jokių pavojų, jeigu ne jis niekas nebūtų pasirūpinęs sužeistaisiais šioje paskutinėje agonijos fazėje. Skerdinių metu jis buvo visur kaip apvaizda ir jo dėka visi, kurie krizdavo, būdavo pakelti, nunešti į žemutinę patalpą ir sutvarstyti. Pertraukų metu jis taisys spragas barikado sienoje, tačiau jo ranka nepakilo jokiam veiksmui, kuris būtų panašus į smūgį, polimą ar net apsiginimą. Jis tylėdamas skubėjo kitiems padėti, beje, jis turėjo tik keletą įdreskimų. Kulkos tarytum jo vengė. Jeigu manytume, kad į šį kapą jį atvedė troškimas nusižudyti, tai Žanas Valžanas savo tikslo nepasiekė. Tačiau mes abejojame, kad jis būtų galvojęs apie savižudybę, nes tatai priešinga religijai. Atrodė, kad kautinių dūmose Žanas Valžanas nei nematė Marijaus, bet iš tikrųjų jis nenuleido nuo jo akių. Kai kulka parmušė Marijų, Žanas Valžanas Vikrei kaip tigras prišoko prie jo, pagrėbė ir nusinešė nelyginant grobį. Ta akimirksnė atako, su kurie visų dėmesys buvo sutelktas į Anžolrasą ir įsmuklis duris, todėl niekas nepastebėjo, kaip Žanas Valžanas neždamas ant rankų netekusi sąmonės Marijų, išardytų grindinių perėjo gatvę ir dingo už Korinto namo kampo. Prisiminkime tą kampą, sudarantį gatvėje savotišką kyšulį – Jis saugojo nuo kulkų, nuo kartečės, o taip pat nuo smalsių žvilgsnių, keleto kvadratinių pėdų aikštelę. Šitaip kartais atsitinka, jog per gaisrą kuris nors kambarys išlieka visiškai nepaliestas. Taip pat net pačioje audringiausioje jūroje, už aukšto olėto rago ar užutikyje tarp prifų, pasitaiko mažas ramus kampelis. Šitame barikados kiemelio užkampyje turinčiame trapecijos formą ir mirė Eponina. Ten Žanas Valžanas sustojo, nuleido Marijon žemės, pats prisišlėjo prie sienos ir apsidairė aplinkui. Padėtis buvo klaiki. Valandėlę rasi dvi ar tris minutės galima paglūdoti už šito sienos kyšulio, tačiau kaip ištrūkti iš skerdinių? Žanas Valžanas prisiminė nerimastingą momentą, kurį jis buvo pergyvenęs prieš aštuoneris metus Polonso gatvėje ir kokiu būdu jam tada pavyko įsigelbėti. Tuomet buvo sunku, dabar neįmanoma. Prieš jį stūksojo niūrus aklinai uždaras septynių aukštų namas, kuriame atrodė gyveno tik tas persisveręs pro langą negyvėlis. Iš dešinės buvo žemutė barikada užtvėrusi mažąją valkatų gatvę. Įveikti šią kliūtį atrodė lengva, tačiau jos keteroje šiaušėsi eilės durtuvų. Tai buvo linijiniai pėstininkų daliniai įsitaisę pasaloje anapustos barikados. barikados. Nebuvo abejonės, kad perlipęs barikadą pakliūtum į ugnį ir kad išlindus iš už akmenų sienos galva būtų geras taikinys 60 išautuvų. Po kairiai buvo kovos laukas, su sienos kampo tykoje mirtis. Ką daryti? Tik paukštis būtų galėjęs iš čia įskristi. O reikėjo nedelsiant apsispręsti, sugalvoti būdą, surasti išeitį. Už kelių žingsnių tebe vyksta kautynis, laimė visas kovos įniršis sutelktas į vienų vieną tašką prie smuklės durų – Bet jei kuriam nors kareiviui bent vienam ateitų į galvą užeiti už namo kampo ar pamėginti įsiveršti į smuklį iš šono, viskas būtų baigta. Žanas Valžanas pažiūrėjo į namą priešai save, pažiūrėjo į barikadą šalia savęs, paskui apimtas nevilties, kaip žmogus priejas paskutinę ribą, įsisirbė akimis į žemę po savimi, tarsi būtų norėjęs ją pragręžti žvilgsniu. Kuo atidžiau įžiūrėjo po savo kojomis, tuo labiau ten ėmė kažkas ryškėti ir brėžtis. Kavos buvo galima įmatyti pro mirštamo nerimo rūką, tarytum žvilgsniui būtų duota galia įkūnyti tai, ko žmogus trokšta. Už kelių žingsnių nuo savęs paleidžiamą į pilimėlį, kurį iš anos pusės taip negalestingai sekė ir saugojo neregimi priešai, jis pamatė plokščias geležinės grotas, gulinčias viename lygyje su žemės paviršimi – pusiau pridengtas grindinio akmenų krūvos. Šios grotos su tvirtais kersiniais virbais buvo kokių dviejų kvadratinių pėdų ploto. Iš kraštų jas laikantieji akmenys buvo išardyti, o pačios grotos lyg išklibintos į savo vietos. Pro virbus matėsi jo danga, kažkas panašaus į žydinio dūmtraukį ar į cilindrinės cisternos sienas. Žanas Valžanas šoko į ten – Mintys apie seną pabėgimo meną lyg žaibas nutveskėjo smegenis. Jis bematant nustūmė nuo kraštų akmenis, vikriai pakėlė grotas, usivertė ant pečių, nejudanti kaip lavonas Marijų, įlipo su savo naštant nugaros, ramstydamas į salkūnėmis ir keliais į tą šulinį laiminę labai gilų, nuleido viršum galvos sunku geležinį užvožą, ant kurio vėl užgriuvo sujudinti akmenys, ir atsistojo ant plokštėmis iškloto dugno trijų metrų gilumoje po žemę. Visą tai jis padarė tarytum klėdėdamas su milžino jėga ir erelio greitumu. Viskas užtruko vos kelias minutės. Žanas Valžanas su Marijumi, kuris tebe buvo be sąmonės, atsidūrė kažkokiame ilgame požeminėme koridoriuje. Čia buvo gili rimtis, visiška tyla, naktis. Žaną Valžaną vėl apėmė jausmas, kurį jis patyrė tada, kai stačiai iš gatvės pateko į vienolyną. Tik tai šį kartą jis nešė ant savo rankų ne kozetę, jis nešė Marijų. Baisus smuklis šturmo greudėjimas dabar jį besiekė tik kaip neaiškus brusdesys viršum galvos. Antroji knyga – Leviatano žarnynas. Pirmas skyrius – Žemė nualinta jūros. Paryžius kiekvienais metais išmeta į vandenį 25 milijonus. Tai anaip tol ne metafora. Kada, kokiu būdu – dieną ir naktį, kuriam tikslui, be jokio tikslo, kuriais sumetimais, be jokių sumetimų. Kam? Šiaip savo. Kokiu organu? Per savo žarnas. Kas yra tos Paryžiaus žarnos? Tai jo nutekamieji kanalai. 25 milijonai tai nusaikiausias iš apytikrių skaičių, kuriuos pateikė specialistai. Mokslas ilgai grabaliuojas dabar nustatė, kad geriausia ir efektyviausia traša – yra žmogaus fekalijos. Mūsų gėdai kinai tą žinojo daug anksčiau už mus. Anot Ekebergo, kiekvienas kinų valstietis grįždamas iš miesto būtinai nešasi savo bambukiniais naščiais du kibirus pilnus to, ką mes vadiname išmatomis. Ekskrementų dėka žemė Kinijoje tebėra tokia pat naši, kaip ir Abraomo laikais. Kinijos kukurūzai duoda 120 grūdą gryno derliaus. Joks guanas nesusilygins trašumu su sostinės atmatomis – Didelis miestas puikiausio mėšlo krūva. Miesto panaudojimas laukams trešti duotų didžiausią naudą, jeigu mūsų auksas mėšlas, tai mūsų mėšlas grinas auksas. Kasgi su to mėšlu daroma? Jis išverčiamas į prarąją. Eikvojamos didelės lėšos ir siunčiami ištisi laivų karavanai į pietų polių pingvinų ir audrošauklių mėšlo parvežti – o jūroje skandinamas neapskaičiuojamas turto šaltinis esas čia pat po ranka. Jeigu užuot metį į vandenį gražintume žemėje visą išteklių trašų, kurias duoda žmogus ir gyvuliai, būtų galima išmaitinti visą pasaulį. Krūvo šiukšlių prie gatvių stulpelių, atmatų vežimai – Naktį darda gatvėmis, visos šlykščios duobių kopėjų statinis, požeminiai dvokiančių srutų kanalai, kurios nuo mūsų slepia gatvės grindinys, ar jūs žinote, kas tai yra? Tai žydinti lanka, tai žaliavėja, kvapnus čiobreliai, kmynai ir šalavijai, tai girios paukščiai ir žvireliai, tai naminiai gyvuliai – Sotus didžiųjų bulių baubimas vakare, tai kvapnų šienas, tai auksiniai javai, tai duona ant jūsų stalo, tai karštas kraujas jūsų gyslose, tai sveikata, džiaugsmas, gyvybė. Toks yra slėpiningas kūrybinis procesas – pasikeitimas žemėje, atsimainimas danguje. Gražinkite šitai atgal į didžiulį žaizdrą, jis jums suteiks perteklių. Nuo dirbų maitinimo priklauso jūsų mityba. Jūsų valia vėjais paleisti šį turtą ir dar apšaukti mane keistoliu. Tai bus jūsų nemokšiškumo viršūnė. Statistika nustatė, kad tik Prancūzija kasmet per savo upių žiotis į Atlanto vandenyną išpila nemažiau kaip pusę milijardo frankų. Įsidėmėkite, kad tais 500 milijonų būtų galima padengti ketvirtą dalį valstybės biudžeto išlaidų. Bet žmogus yra toks sumanus, kad jam maloniau atsikratyti tais 500 milijonų ir jisai juos išmeta į griovį. Ir šitaip nuplaukia liaudės lėšos, vienur sungdamosi lašas po lašo, kitur verždamosi srautais, čia niekingomis nutekamųjų kanalų įspjaudomis į upes, čia galingomis upių išvėmomis į okeaną. Kiekvienas mūsų kloakų atsirūgimas mums kaštuoja tūkstantį frankų. Iš to dvi pasikmės – nualinta žemė ir užkrėstas vanduo. Dirvos grasina badu, upės lygomis. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad Temzė šiuo metu nuodija Londoną. O dėl Paryžiaus, tai pastaraisiais laikais didžiumą kloakos išorinių angų teko perkelti palei upę žemyn už paties paskutinio tilto. O nutiesus dvigubų vamzdžių įrenginį aprūpinta voštuvais ir vandens nuleidžiamais išliuzais, šliuzais, traukiančiais ir stumiančiais vandenį, įrengus elementarę drenažo sistemą, paprastą kaip žmogaus plaučiai, ir jau plačiai naudojama daugelį Anglijos bendruomenių, puikiausiai galima būtų atvesti į mūsų miestus tyrą laukų vandenį ir į mūsų laukus gražinti trašų miesto vandenį. Tokiu lengvu, be galo paprasto apkeitimo būdu mes įsaugotume 500 milijonų dabar leidžiamų vėjais. Šiuo metu naudojamų priemonių tikslas gerovė – o rezultatas – žala. Ketinimas geras, o išdava liūdna. Norima išvalyti miestą, o gyventojai skurdinami. Nutekėjimo įrengimų sistema pagrista nesusipratimu. Kai drenažas turys dvigubą paskirtį gražinti tai, ką paima, visur pakeis nutekėjimo įrengimus, kurie stačiai tik išplauna ir įsekina dirbą. Tuomet remintis naujosios socialinės ekonomikos pasiekimai, žemės derlingumas bus padidintas dešimteriopai – ir kova su skurdu nepaprastai palengvės. Pridurkite prie to parazitizmo išnaikinimą ir problema bus įspręsta. O tuo tarpu liaudės turtai plaukia į upę. Vyksta nenutrūkstamas nuotykis. Nuotykis čia tinkamiausia žodis. Europa alinasi ir eina vis kurdyn. O dėl Prancūzijos, tai mes ką tik nurodėme skaičius, kadangi Paryžiuje susitelkusi 25 dalis visų Prancūzijos gyventojų ir be to Paryžiaus guanas yra visų trašiausias, tai mes dar įmame per mažą sumą. Jei Paryžiui priskiriame tik 25 milijonus nuostolių iš to pusės milijardo, kurio kasmet atsisako Prancūzija. Tie 25 milijonai panaudoti varguomeniai padėti ir miestui papuošti dvigubai išgražintų Paryžių – o miestas juos nuleidžia į išmatų duobes. Todėl galima pasakyti, kad pasakiškas Paryžiaus išlaidumas, jo nuostabio šventis, jo stabas, božonas, jo orgijos, rieškučiomis tekantis auksas, jo prašmatnumas, prabanga, puikybė, tai ir yra jo kloaka. Nuorodėm. Božonas 1718-1786 metai. Prancūzų finansininkas – išgarsėjęs Paryžiuje savo lėbavimais. Nuorodos pabaiga. Šitaip dėl trumparegiškos ekonominės politikos visų gerovė leidžiama pavandeniu ir garmai praraja. Visuomenės labo sumetimai iš čia praverstų senklų tinklai. Ekonominių požiūrių galima padaryti išvadą, kad Paryžius keuras rėtis. Paryžius – pavyzdingas miestas, patogiai sutvarkyta, sostinių sostinė – sektinas pavyzdys visoms tautoms idealų metropolija, iškilni iniciatyvos siekimų ir bandymų tėvynė, didžių protų centras ir buveinė, miestas, nacija, ateities avilys, nuostabus Babilono ir Korinto derinys. Tačiau tas pats Paryžius, tuo požiūriu, kuriuo mes jį ką tik parodėme, verstų guščioti pečiais bet kurį Fokjano valstietį. Pamėginkite mėgdžioti Paryžių, jūs nusigyvensite. Antra vertus, šitoks beprotiškas išlaidumas tęsiasi nuo neatmenamų laikų ir šiuo atžvilgiu Paryžius yra pats mėgdžiotojas. Toks stulbinantis kvailumas nėra naujiena, tai anaip tol ne jaunystės klaida. Senovės tautos elgėsi lygiai taip kaip ir mes. Romos kloaka, sako Libigas, surijo visą Romos valstiečių gerovę. Po to, kai Romos nutekamieji kanalai nuskurdino aplinkinius kaimus, Roma įsekino Italiją, o įmetus į savo klokas Italiją, į tenai įmurdį ir Siciliją, paskui Sardiniją, paskui Afriką. Romos rūtų kanalai surijo pasaulį. Kloaka įžiojo nepasodinamus nasrus į miestą ir pasaulį. Urbi et orbi. Amžinasis miestas, bedugnė, kloaka. Šiuo atveju, kaip ir kitais, Roma davė pavyzdį. Paryžius seka tuo pavyzdžiu su kvailų suspirimu būdingų miestams, dvasinio gyvenimo centrams. Vykdyti procesui, kurį ką tik minėjome, Paryžius turi po savimi antrą Paryžių, nutekamųjų kanalų Paryžius savo gatvėmis, kesgatviais, aikštėmis, akligatviais, magistralėmis ir net savo judėjimu, purvos rautais vietoje žmonių srautų. Niekam nereikia meilikauti, net didžiai tautai. Tenai, kur yra visko, greta didingumo esama ir gėdos. Ir jeigu Paryžiuje glūdi Atenai, švietimo miestas. Tyras, galybės miestas. Sparta, šaunumo miestas. Ninevija, stebuklų miestas. Tai jame glūdi taip pat ir Liutecija, purvo miestas, nuoroda. Liutecija senovinis Paryžiaus pavadinimas, kilęs iš keltų žodžio, reiškiančio pelkę nuorodos pabaiga. Beje, čia taipgi matyti jo galybė žymė ir grandiozinėse Paryžiaus požeminėse pragarinėse, lygiai kaip ir kitose jo paminkluose, įkūnytas keistas idealas, kurį žmonijos istorijoje įkūnijo tokie žmonės kaip Makijevelis, Beonas ir Mirabo, šlykštumo didybė. Paryžiaus pogrindis, jeigu žvilgsnis galėtų prasiskverbti pro jo paviršiaus masę, mums atrodytų kaip didžiulis žvaigždinis koralas. Jūros kempinėje daug mažiau skilučių ir įsišakojimų negu šešių jie spindulio žemės luite, ant kurios stovi šis didis senovinis miestas. Jau nekalbant apie katakombas, sudarančias atskirą požemį, nekalbant apie neišpinkliuojamus dujotekio žabangus – neskaitant plačiai išvystytos vamždžių sistemos tiekiančios geriamą į vandenį stulpiniams fontanams. Nutekamieji kanalai patys vieni sudaro po abiems senos krantais į mantrų tamsos lepiamą tinklą. Kelrodinis to labirinto siūlas yra grunto nuolaidumas. Ir čia tamsoje bei drėgmėje veisėsi žiūrkis, kurios atrodo lyg šio antrojo Paryžiaus išperos. Antras skyrius – senoji kloakos istorija. Jeigu įsivaizduotume, kad Paryžių galima nukelti kaip dangtį, tai tada požeminis nutekamųjų kanalų tinklas iš aukštai atrodytų lyg kažkokią prie upės priskiepita plačiai įsikerojusi šaka. Aplinkinis kanalas dešiniajame upės krante būtų to šakos kamienas, šoninės išaugos jo šakelis, o aklavėtės atžalos. Šis palyginimas perteikia tik bendrą vaizdą ir toli gražu netiksliai, nes status kampas įprastas požeminiams įsišakojimams labai retai pasitaiko augalų pasaulyje. Teisingesnį šio keisto geometrinio plano vaizdą jūs gausite, jei įsivaizduosite tamsiame fone tankiai išbarstytus kažkokius įmantrius rytų alfabeto rašmenis, sukabintus lyg ir be jokios tvarkos, čia kampais, čia galais, tarytum kaip pakliuvo. Požemiai ir nutekamosios duobės vaidino svarbu vaidmenį viduramžiais Bizantijoje ir senovės rytuose. Jose gimdavo maras, jose mirdavo despotai. Liaudį su kažkokiu šventu siaubu žiūrėdavo iš šį puvėsių guolį, iš juos baisingus mirties lopšius. Kirminais knipždanti Benarės sodobė kelia nemažesnį svaigulį kaip Babilono liūtų dobė – Teglat Falasaras, kai byloja rabinų knygos, prisiekinėdavo Ninevijos šiukšlynais. Iš Münsterio kloakos Johanas Leidenietis išaugdavo savo netikrą į mėnulį, o jo rytietiškasis antrininkas, mislingasis Korasano pranašas Mokana, iš nutekamojo šulinio kiek šebe išaugdavo netikrąją saulę. Nuoroda. Teglat Falasaras, Asirijos antrosios imperijos karalius – Sardanapalo įpėdinis karaliavo nuo 742 iki 724 metų prieš mūsų erą. Johanas Leidenietis, tikriau Bokelsonas, 1510-1536 metai, Münsterio anabaptistų vadas derinės religinės mistinės fantazijas su socialinio sulyginimo idėjomis. Nuorodos pabaiga. Kloakų istorijoje atsispindi žmonijos istorija. Gemonijos atskleidžia Romos paslaptis. Paryžiaus požeminiai nutekamieji kanalai buvo baisų senovėje. Jie buvo kapas, bet kartu ir prieglopstis. Nusikaltimas, laisvamanybė, socialinis protestas, sąžinės laisvė, mintis vagystė, visą ką persikėjo ir kada nors persikėjo žmonių statymai, slėpdavosi šioje skilėje – Majotenai 14 amžiuje, gatvės plėšikai 15, hugenotai 16, Moreno iluminatai 17, spirgintojų gaujos 18. Nuoroda. Majotenai spragilai. Paryžiaus ir kitų Prancūzijos miestų vargingiausių gyventojų sukilimo prieš nepakeliamus mokesčius 14 amžiaus 90 metyje dalyviai – 1832 metais pavasarį po ilgų gatvės kovų majotenai buvo užėmę Paryžių, daužė rūmus ir vienolynus, įžudė mokesčių rinkėjus ir paleido iš kalėjimų kalinius. Morenas, mistikas priklausęs iluminatų sektai, kurią žiauriai persekėjo katalikų bažnyčia. 1633 metais jis buvo gyvas sudegintas Paryžiuje kaip eretikas. Nuorodos pabaiga. Prieš šimtą metų iš ten naktimis išlyzdavo galvažudys su durklu, o vagis tenai slėpdavosi nuo persikėjimo. Girios turėjo urvus, Paryžius nutekamosius kanalus. Valka tu brolyje kažkas panašaus į galų. Pizzererija, sukčiai apgavikai ispaniškai. Nuožmi ir gudri, nutekamosius vamzdžius laikė stebuklų kiemo filialu ir vakarais pro angą mobioje gatvėje ten nusileisdavo lyg į savo miegamąjį. Visai natūralu, jog tie, kurie paprastai darbuodavosi kišenvagių aklygatvėje arba galvažudžių gatvėje, naktį prieglaudos ieškodavo po žaliojo kelio tilteliu arba ir puo užkaboryje. Ten jūs apsupa visas spiečius atminimų. Šiuose ilgiausiuose, nikiuose koridoriuose slankiojo visokios šmėklos, visur čia purvynė ir smarvė, vienur kitur pasitaiko langelių, pro kuriuos kadaise vijonas iš nutekamųjų vandenų gilumos kalbėdavosi su viršuje stovinčiu rable. Nuoroda. Vijonas žymiausias 15 amžiaus prancūzų poetas palaikęs ryšius su deklasuotais miesto sloksniais. Nuorodos pabaiga. Senojo Paryžiaus kloka buvo visų nesėkmių ir visų drąsių bandymų susitikimo vieta. Politiniai ekonomijai tai šiukšlių dobė, socialiniai filosofijai nuosėdų klodai. Kloka tai miesto sąžinė. Viskas čia susitelkia į vieną tašką, viskam čia daroma akistata. Šioje vaiduokliškoje vietoje daug patamsių, bet paslapčių jau nebėra. Kiekvienas daiktas čia įgauna savo tikrą pavidalą ar bent savo galutinę formą. Atmatų krūva turi tą pranašumą, kad ji nemeluoja. Čia prieglobstis visiškam atvirumui. Čia mėtosi bazilio kaukė, bet jūs matote jos kartoną ir raištelius, jos tikrąją ir išviršę pusę atvirai suterštą purvų. Čia pat kaiminystėje netikras kapeno nosis. Visas purvinas civilizacijos laužas, išmestas po to, kai lieka nereikalingas, krinta į šią tiesos duobę, kur susirenka milžiniškos socialinės nuogrimzdos. Viską ji praryja ir išdėsto parodai. Šis netvarkingas šiukšlynas tampa išpažintimi. Čia nebeįmanoma apgaulinga kaukė, čia nuplaunami visi pagražinimai, niekšiškumas nusimeta savo apdangalą. Čia visiškai apsinuogina įsisklaido visos iliuzijos bei miražai. Čia nieko nėra, įskyrus tikrus daiktus, rodančius klaikų puvimo ir pragaišties vaizdą. Būtis ir trūnyjimas. Butelio dugnas čia pasakoja apie girtokliavimą, pintinės lankelis byloja apie tarnaitę, čia knygų graužikas, kuris kadaise didžiavusi literatūrinių skonių, vėl tampa paprastų kirminų – Karaliaus paveikslas vieno sų monetoje apsitraukia žalio vario rūdimi. Kaipo spjaudala susimaišo su Falstafo vėmalu. Iš lošimo namų išėjęs Luidoras užkliuvo už vinies, ant kurios užnertas pasikorėlio virvės galas. Pamelinavęs nelaikšys mėtosi įsuptas į sijoną su blizgučiai, su kurio buvo šokama operos baliuje per praėjusias užgavėnės. Teisėjo kepuraitė, kuri teisė žmonės, mirksta purve šalia pusiau sudulėjusio šliundros pridurko. Tai daugiau negu kaiminystė, tai familiarumas. Bet kokius dažylus čia nuplauna purvas. Nutrauktas paskutinis šydas, kloka cinikas. Šis nuoširdus niekšiškumas mums patinka, jis ramina sielą. Po to, kai ant žemės mums teko taip ilgai ir kantriai regėti kokią didybę maskuojasi valstybiniai sumetimai, priesaikos nesulaužomybė, politinė išmintis, žmonių teisingumas, profesinis dorumas, aukštai padėčiai privalomas manieringumas, valdininkų nepaperkamumas, mes jaučiame lyg paguodą nusileidę į kloaką ir pamatę paprastą purvą, kuris ten visiškai pritinka. Iš to galima ir pasimokyti. Kaip neseniai kalbėjome, visa istorija pereina per kloaką.